Oni će šta želi postići. Islamska internet stranica Minber والهمة من القرآن والسنة نستلهم طريق الحق وعلى آله وصحbihi أجمعين Nastavljamo danas sa sljedećim šerijatskim dokazom. Rekli smo znači da prvo govorimo o prvoj oblasti u suli fika koja se bavi šerijatskim dokazima. Govorili smo o Kur'anu i o sunnetu. Sada prelazimo na konsenzus, odnosno ižma. Šta je to ižma? Islamski učenjaci definisali ižma kao slaganje islamskih učenjaka u nekom od perioda nakon poslanikovi sallallahu alihi wasallam smrti oko nekog od vjerskih pitanja. Znači slaganje muđtehida ovoga ummeta u bilo kojem vremenu nakon poslanikovi sallallahu alihi smrti oko nekog vjerskog pitanja. To je kratka definicija iđma. Iđma je autentični izvor kao što su Kur'an i Sunnet. I oko toga nema razilaženja u islamskim učenjacima. Da je konsenzus ovaj, autentični izvori da se na njega poziva u šerijatskim propisima. Pa ćete često čuti, dokaz u ovome pitanju je konsenzus islamskih činjaka. Svi islamski činjaci se složili da je tako. Šta je dokaz da je ižma, da je autentični izvori, i da je pravosnažan izvor šerijeta i da se iz njega mogu uzimati dokazi, da se može, da se može uzimati kao dokaz. Prije svega Kur'an. Allah Želešanu kaže u suri An-Nisa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مسيرا Znači onaj koji se suprostavi Allahovom poslaniku i bude išao putem koji nije put vjernika, mi ćemo ga prepustiti znači da ide tim putem kojim je krenuo, a zatim ćemo ga baciti u džahannam, a užasno je on boravište. Islamski učenjaci su izvukli iz ovoga dijela i slijedi put koji nije put vjernika, da je slijedjenje puta vjernika obaveza. Jer ako Allah prijeti onima koji ostavljaju put vjernika, koji su se složili po nekom pitanju, proizilazi iz toga da je obaveza slijediti put vjernika, jer Allah stoko prijeti. Kao što kaže Imam Šafija, da je Allah Želešanu ovdje zaprijetio onima koji ostavljaju put vjernika, što ukazuje na to da je to haram a s druge strane ukazuje na to da je slijeđenje puta vjernika, odnosno njihovog konsenzusa obaveza. I nema trećeg, ili slijeđenje puta vjernika, ili ostavljanje tog puta. A ovo je jasan dokaz da je, da je ona, ono na čemu se složi umet, odnosno vjernici, da je to obaveza slijediti u vjeri. Zatim među dokazima koji ukazuju da je iđma, odnosno konsenzus, autentični izvor u islamu, jeste, jesu riječi poslanika sallallahu alaihi sallam Inne ummeti la teđtemio ala dalaletin. Hadis koji bilježe Ebu Daud, Ibn Mađe i Tirmidi. A veliki broj islamskih učenjaka ga ocijenio vjerodostojni. Moj ummet se neće ujediniti na zabuti. Znači ako se dogodi da se ummet oko nečega složi, mislimo prije svega, to smo rekli u, u definiciji žma, ako se dogodi da se skupina učenjaka ovoga ummeta složi na nečemu, nemoguće da su se složili na, na zabludi prema riječima poslanika sa koji ne govori po hiru svome, nego je to objava koja mu se objavljuje od njegovog gospodara. Postoje mnogobrojni dokaz isto tako da je, da je iđma i ne treba, ne treba puno dokazivati da je on autentični izvor i da se na njega poziva u vjeri. Mi smo izdvojili ovaj kuranski ajet i ovaj hadis Allahu poslanika sa Poslije toga sljedeće pitanje kada se govori o iđmao jeste da li iđma važi samo za vrijeme ashaba ili se može uspostaviti i poslije ashaba. Znači nema razilaženja među islamskim učenjacima da ono oko čega se složili ashabi da je, da je obaveza slijediti. Na primjer, ashabi se složili da, je, da Ebu Bekr bude halifa. I to je pravosnažan iđma. I, i, i nemoguće je bilo da se složili na zabludi. I svi iđma i svi konsenzusi oko koji su složili ashabi radijallahu anhum, nema razilaženja među islamskim učenjacima da su oni dokaz. Ako se prenosi u nekoj od knjiga, složili su se ashabi Allahovog poslanika po tom i tom pitanju, nema niko pravo da se sa tim konsenzusom raziđe. Međutim, desilo se razilaženje među islamskim učenjacima po, po pitanju iđma poslije vremena ashaba radijallahu anhu. Tako da grupa islamskih učenjaka smatra da nema konsenzusa poslije, poslije ashaba. I kao dokaz uzimaju, kažu, nemoguće je, nakon što znači, se raširio islam na velike prostore, da se svi učenjaci sakupe i da donesu za jedan zajednički stav na jednom mjestu. Znači, može, može se da grupa učenjaka sakupi, ali da li se mogu sakupiti svi učenjaci i znati njihovo mišljenje, to im je dokaz. Međutim, ispravnije mišljenje jeste da postoji konsenzus poslije, poslije ovaj, ashaba radijallahu anhum, jer ajet kojeg smo spomenuli je opšte karaktera tebi je I slijedi put koji nije put vjernika. Nije rekao put ashaba. Nego put vjernika. A u vjernike ulaze prije svega ashabi, zatim učenjaci poslije njih. Zatim, poslanik sa selem u hadisu smo naveli kaže, inne ummeti la teštemi ala dala. Moj ummet, nije rekao moj ashabi, nego moj ummet se neće složiti na zabludi. Što je jedan i drugi jedan i ajet i hadis opšte karaktera i ne možemo, ga, ne možemo ograničiti samo na ashave. Da bismo ograničili ovaj ajet i hadis samo na ashave, moramo imati pouzdan šerijatski dokaz koji kaže ovo se odnosi samo na ashave. Zatim to što oni kažu da se učenjaci ne mogu, ne mogu se iskupiti, to je jedno pitanje. Ali da li, ako se iskupe i dogovori oko nečega, hoćemo li reći da to, da to nije punovažan izvor? Ne možemo reći. Može se dogoditi da se učenjaci ne iskupe i da, da, da svi ne dođu na jedno mjesto i da se dogovore oko određenog pitanja. Ali to uopšte nije vezano za priznavanje iđma kao puno važnog izvora. To su dva zasebna pitanja. E, iđma važi do sudnjeg dana ako se dogodi. Ako se slože islamski učenjaci oko nekog pitanja, mi moramo slijeti taj iđma. E, hoće li se to dogoditi? To uopšte nije vezano za ovo pitanje. Hoće li učenjaci sjest, neće li? Hoće li se dogovoriti, neće? To uopšte nije vezano za ovo pitanje. Mi priznajemo ižma kao stalni izvor ako se dogodi. Ako se ne dogodi, to, to se ne vraća, ne vraća ovo, ovoj stvari. Ovoga stava su, znači da, da ižma važi samo za sabe, su poznati, znači poznati mezheb Zahirija, e, među kojima je na primjer i Imam Ibn Hazm i tako dalje. Oni smatraju da nema ižma posle ižma ashaba radijallahu anhu. I to, I to, se ne uzima kod njih kao izvor u, u propisivanju. Znači kada izdaju fetvu, kada nekome odgovaraju, ako neko uzme kao dokaz ižma, oni kažu to kod nas nije dokaz. Ne možete nam ovaj, doći sa ižmaom, sa konsenzusom, kad mi to ne smatramo, ne smatramo dokazom. Mada je ovo, rekli smo, iznimno mišljenje i ovaj, naveli smo samo da znate, ako, bi se, ako biste čuli nekoga da negira ižma, da znate da je to iznimno mišljenje bilo među prvim generacijama. Znači generacijama koji su došli poslije ashaba radijallahu anhu i najboljim generacijama. Sljedeća tačka jeste uslovi koji moraju ispuniti nosioci ižma konsenzusa koje uslove moraju ispuniti nosioci konsenzusa da bi taj konsenzus bio valjan. Prvi uslov jeste da budu mučtehidi. Ovim izlazi obični čovjek. Kada bi se obični ljudi složili oko nečega, oko nekog pitanja, to ne bi bio puno važni konsenzus. Znači, prvi šat je da to budu mučtehidi. E sada ovo mučtehidi je relativan pojam. Da li se odnosi na mučtehide u određenoj oblasti ili mučtehide koji poznaju sve oblasti, ovdje islamski učenjaci e, pravi razliku. Pa kažu ako se radi o pitanju iz oblasti hadisa i ono je striktno vezano za hadijsku nauku, tada se gleda na, da, da ti muštehidi budu muhaddisi. Znači i u tom slučaju ako bi se oni složili taj konsenzus bi bio valjan. Ako se radi o nekoj drugoj oblasti, na primjer ako se radi o jeziku, o arapskom jeziku, i ta, to pitanje je vezano samo za arapski jezik, tu gledamo konsenzus koga? Gledamo konsenzus učenjaka jezika. Međutim, ako imamo neka pitanja u kojima učestvuju i koja su zajednička za različite grupe učenjaka, na primjer pitanje u kojeg mogu učestvovati i i učenjaci hadisa i fakihi, tada se gleda znači, e, konsenzus svih tih učenjaka, i učenjaka hadisa i učenjaka fikha, jer su neka pitanja zajednička i za muhaddise i za, i za, pravnike, islamske pravnike. Tako da svaka oblast ima, ima ovaj, što se tiče ižma, u svakoj oblasti daje se prednost učenjacima te oblasti. Osim ako se radi o zajedničkom pitanju. To je prvi uslov da bi konsenzus bio valjan. Jeste da, da oni koji ga nose budu, šta da budu? Mučtehidi. S time da smo rekli da to mučtehid je relativan pojam. Svaka oblast ima svoje, svoje mučtehide. Osim zajednička pitanja. Drugi uslov koji se mora ispuniti kod e, nosioca žma, jeste da budu muslimani. Ako bi se učeni nevjernici dogovorili oko nečega, ne prihvata se to i to nije dokaz u našoj vjeri. Bez obzira da li se radilo o nevjernicima koji su u osnovi nevjernici ili nevjernici koji postanu nevjernici nakon odmetanja. I od jednih i od drugih se ne prihvata konsenzus. Sad se ovdje postavlja pitanje e, blažijeg stepena od nevjernika, a to je griješnik. Da li griješnik može ući u u konsenzus. Znači da znamo učenjaka, ima znanja, ali čini određene javne grijehe i zove se fasikom. Znači onaj koji čini javni grijez u islamu se smatra fasikom. Da li se on može, da li se on ubraja među, među mučtehide i da li može on ući u krug mučtehida? Po ispravnijem mišljenju fasik koji donese puno važne dokaze, znači jake dokaze koji mogu učestvovati u tom iđmau, njegovo se mišljenje prihvata. Znači, ako se islamski učenjaci hoće dogovoriti oko određenog pitanja i u taj krug uđe i fasik, ali donese puno važne dokaze za to pitanje oko kojeg se govori prihvata se od njega. U suprotnom njegovo mišljenje se i njegova konstatacija se odbija. Jer zbog čega? Zbog toga što fasik, griješnik, ulazi u opšte riječi Allaha Želešanu je tebi gajre se bili mu'minin i slijedi put koji nije put vjernika. Jer fasik svojim fiskom, svojim grijehom ne izlazi iz okvira vjernika time što je njegov iman manjka i nije na stepenu potpunog, potpunog mu'mina. Drugi, to je znači drugi uslov, da nosioci konsenzusa budu muslimani. S time što znači postoje razriženje oko fasika, oko griješnika. treći uslov konsenzusa da bi bio valjan jeste da budu svi učenjaci, odnosno svi, da, da u njemu učestvuju svi mučtehidi određenog vremena. Oko tog pitanja se moraju složiti svi učenjaci, odnosno muštehidi koji žive u, u, vremenu u kojem se razmatra to pitanje. Ako bi, na primjer, 50 učenjaka dalo svoj stav, a njih 10 bilo protiv tog stava, to se ne smatra ižmaom. To nije konsenzus. S time da onaj, se mora provjeriti, ako, se, ako je određena grupa ili velika grupa učenjaka dala svoj stav, mora se provjeriti stav drugog dijela učenjaka da vidimo da li su se oni složili, složili oko tog pitanja. Tako da je od uslova konsenzusa, da bi bio konsenzus i normalno da bi bio kao autentični izvor, moraju se složiti svi muštehidi svi, e, e svi tog, tog vremena u kojem se razmatra to, to pitanje. Ako se to ne dogodi, jedna grupa kaže ovako, a druga onda se to smatra razilaženjem. I onda se normalno gledaju dokazi jedne i druge skupine i čovjek ako je sposoban razlikovati dokaze da će prednost jače mišljenje. Osim jedne situacije, ako je onaj koji se raziđe sa muštehidima, dolazi sa iznimnim mišljenjem, u tom slučaju se na njegovo mišljenje ne osvrće i onaj e, konsenzus biva valjanim. Kao što je primjer onih koji su dozvolili muziku. Jer e, Selef je zabranio muziku. I sada da se u njiho, i bilo je u njihovom vremenu, oni koji su je dozvolili, ali to su bili pojedinci koji su došli sa, znači, sa tim iznim i mišljenjem i sa čudnim dokazima. Ovako pitanje se ne smatra razilaženjem i oni koji su, znači ta većina, mišljenje većinije smatra se konsenzusom. A uslov u tome je da onaj koji dolazi sa tim iznim mišljenjem se suprotstavlja jasnom dokazu. Jer je muzika zabranjena jasnim dokazima koji dolaze putem vjerodostojnih hadisa među kojima je hadis koji bilježi imam Buhari. Ili da se dogodi u ovome vremenu kao što se događa po pitanju brijanja brade. Poznat je stav većine učenjaka u današnjem vremenu, a što je bilo i stav većine, da je brad, brijanje brade je haram. Međutim, mi nalazimo određene, određenu kategoriju učenjaka koji kaže da je to muba. Takvu vrstu razilaženja ne prihvatamo zato što se suprotstavlja dostojnim hadisima Allahov poslanika sa i, i stavu prvih generacija koji su bili ovaj, na stanovištu da je brijanje brade haram, s time što ima razilaženje oko, oko Ali ovdje govorimo o brijanju. Ili o kamati, jer su u današnjem vremenu određeni učenjaci dozvolili kamatu. Neki malu količinu, neki su dozvolili kamatu vrijednost i tako dalje. Držeći se šad ili iznimnog mišljenja kada budemo govorili o kamati iz, iz ovaj, fikha, Vidjet ćete da se drže za iznimno mišljenje koje je bilo među ashabima i tako dalje. Tako, takvi ljudi ne narušavaju ižma. Ako većina islamskih učenjaka u ovome vremenu smatra da je kamata zabranjena i oni koji dođe druga, druga grupa učenjaka ili jedan učenjak ili dvojica učenjaka i dozvole kamatu, mi to pitanje nećemo posmatrati kao pitanje u kojem se različi učenjaci, nego ćemo ga gledati kao ižma. Zbog čega? Zbog toga što ovi koji nose nose zabranu, imaju jake dokaze oko kojih nikakvi nisu, znači dvosmisleni dokazi i oko njih nema nikakve sumnje. Tako kad kažemo da se slože svi muštehidi oko određenog pitanja, to znači da, da svi moraju imati jake dokaze ako ne bi bili, ako ne bi bili u okviru tog zajedničkog stava. Iznimno mišljenje, kad kažemo iznimno mišljenje, to je mišljenje koje se ne temelji na jakom dokazu, Jes, prije njega nije, nije niko rekao taj, taj stav. Ili ako ga je rekao, to su bili pojedinci i u selef Koji su normalno činili štihad a Allah neće njih pitati za taj njihov štihad ali će biti grešan onaj koji u tom stavu bude slijedio, jer, jer je to jasno suprostavljanje hadisima Allahog poslanika sallahu alaihi wasallam. A naveli smo ovdje neki primjer za ta iznimna, iznimna mišljenja. To je bio treći uslov koji se mora ispuniti kod učenjaka kod nosioca konsenzusa da bi on bio valjan. Jeste da budu znači učenjaci u, da, da, da obuhvati sve učenjake, o svemu štehide u tom, u tom vremenu. I četvrti uslov jeste da budu živi. Da svi učenjaci koji donose taj konsenzus budu živi u tome vremenu. Da žive u tome vremenu. Ako je prije njih za samo, na primjer, 50 godina prije njih živio učenjak koji je suprotno smatrao tome oko čega su oni složili, ne uzima se obzir njegovo, njegovo mišljenje, nego ostaje konsenzus valjani. Samo je uslov da oni, da oni budu, svi oni koji donose konsenzus budu, budu živi i prisutni u tom, u tom vremenu. Sad se ovdje postavlja pitanje i za ovo se veže jedno pitanje, a to je da li je uslov da bi konsenzus bio valjan da prođe vrijeme da umru svi mučtehidi koji, koji su donijeli konsenzus. Znači, donijeli su konsenzus. I nakon toga, da li se uslovljava da oni umru kako bi njihov konsenzus bio valjan? Ima dio islamskih učenjaka koji smatra, kao što ima Mahmed, da ovaj uslov da bi konsenzus bio valjan jeste da umru oni koji su donijeli taj, taj ižma. Znači, nakon što oni umru i prođe njihovo vrijeme, njihov ižma biva valjanim. Što je znači slabije mišljenje i po ispravnijem mišljenju nije uslov da učenjaci muštehidi koji se složi u određenom vremenu po nekom pitanju da, da, da prođe njihovo vrijeme kako bi njihov iđma bio valjan, nego je ovaj ako se dogovori u bilo kojem periodu u kojem žive, da li to bio sat, da li bio dan ili mjesec, taj konsenzus biva valjanim. Jer ako bismo rekli da se uslovljava da oni umru, onda znači neće svi umrijeti u istom vremenu. Postoji mogućnost da dok umre zadnji od, od, od, od nosioca konsenzusa da će se roditi neki novi mučtehid da će se razići sa njima. I u tom slučaju onda nikad ne bi imali, nikad ne bi imali konsenzus. Jer do izumiranja zadnjeg muštehida koji je učestvovao u konsenzusu, može, mogu se roditi mnogi drugi muštehidi koji ga kažu mi se ne slažemo sa ovim ižmaom. I onda nikad ne bi imali nikad ne bi imali ižma. Prema tome, kada se u određenom periodu dogodi konsenzus u, u bilo kojem vremenu, da li to bilo danas ili sutra ili u bilo, bilo kojem vremenu, istog trenutka njihov ižma, njihov konsenzus biva šerijatskim dokazom i zabranjeno je, zabranjeno je onima koji dođu po snije radi se s tim konsenzusom. Jer je poslanik sam rekao da se ovaj umet neće, neće okupiti na zabludi. To su bila četiri uslova koja se moraju ispuniti kod nosioca ižma. Još ćemo i jedan put ponoviti. Da budu mučtehidi. Ajde da neko ponovi, da ne ponavljam ja. Dobro, ti si rekao da budu muštehidi, da su muslimani. Hajde, svi jednog vremena, da svi žive u jednom vremenu, da budu živi. Znači, ako bi neko prije njih na 50 godina imao oprećan stav i oni se poslije toga slože oko tog pitanja, ne gleda se na njegovo razilaženje ovoga koji je umro. Znači, uvjet je da budu živi. To je, to je zadnji šart kojeg smo naveli. Poslije toga, šta je to oslonac iđma? Na što se oslanja iđma? Kada se donosi ižma, na što se oslanja? Šta se uzima kao njegov osnova? Ne, to ćemo sada govoriti. Nema razilaženja u islamskim učenjacima da, da onaj ižma se može donijeti na osnovu Kur'ana i sunneta. I da i nijedan ižma ne može biti bez šerijetskog dokaza. Prije svega Kur'ana i sunneta. Nijedan ižma kojeg su donijeli islamski učenjaci ne može biti bez, bez šerijetskog dokaza. Složili se da je taj šerijetski dokaz Kur'an i sunnet. Znači ako se onaj ižma, odnosno konsenzus osloni na kuranski, na kuranski ili hadijski tekst, taj ižma biva valjani. Međutim, razišli su se oko oslanjanje, odnosno uzimanje analogije kao izvora, kao izvora ižma. Šta znači da uzme se analogija? Znači da se ne uzme direktno kuranski ili hadijski tekst, nego da se izvede iz kuranskog i hadijskog teksta određeni propis analogijom i da se na osnovu toga donese konsenzus. Kada budemo naveli primjere, bit će vam jasnije. Jače je mišljenje, ispravnije mišljenje da se iđma, odnosno konsenzus, može osloniti na analogiju i može, se, može uzeti analogiju kao izvor. A dokaz jeste iđma ashaba radijallahu anhum po pitanju Ebu Bekra. Jer nema jasnog teksta niti u Kur'anu niti u sunnetu koji kaže poslije mene će halifa biti Ebu Bekr. Odakle su ashabi radijallahu anhum izvukli da Ebu Bekr treba da bude i to jedan od njih potvrdio i rekao Allah te je odabrao da budeš naš vođa u namazu, još za života poslanika sa pa te mi odabiremo da budeš naš vođa u dunjalučkim stvarima. Učinio je analogiju, ovaj ashab je učinio, Allah, anhu, učinio analogiju. Poredio je njegovo vojstvo u namazu sa vojstvom u dunjalučkim stvarima. I ashabi Allahu anhu su ovaj njegov kijas, u njegovu analogiju uzeli kao dokaz da Ebu Bekr treba da bude, da bude halifa. Zatim drugi primjer, Primjer kazne je za roba koji počini zinalog. Vi znate da se u Kur'anu govori za robinju koja učini zinalog da se kažnjava sa da se kažnjava sa 50 udaraca Biće. Za roba se ništa ne spominje. Međutim, složili su se islamski učenjaci da se rob isto tako kažnjava. Kako? Analogijom. Kažu kako je god kažnjena robinja sa 50 udaraca, tako se isto i rob kažnjava sa 50 udaraca. Vidimo da su ovdje islamski učenjaci analogiju uzeli kao izvor čega? Ižma. I složili se oko toga da se, da se rob kažnjava sa 50 udaraca. To će kad budemo govorili o analogiji kao posebnom izvoru. Vidjet ćemo šta se pod analogijom podrazumijeva u, u suli Analogija je poređenje, ovako šturo prevedeno. Poredili su kaznu ovaj, robinje sa kaznom roba i rekli su da i trebaju isto da budu kažnjeni i onda su donijeli zajednički stav da, da se rob kažnjava kao i robinja. Sljedeće pitanje, kada je u pitanju konsenzus, jeste kada se ashabi slože ili podijele u dva mišljenja. Da li je dozvoljeno poslije njih doći sa trećim mišljenjem? Jako bitno pitanje. Znači kada se ashabi raziđu na dva mišljenja po nekom pitanju, da li je generacijama poslije njih dozvoljeno da dođu sa trećim mišljenjem po tom istom pitanju? Da kako da nije. Zbog čega? Zbog toga što bi u tom slučaju osudili ashave radijallahu anhum da su bili na, na Jer znači i jedno i drugo mišljenje je pogrešno. Po, onaj koji bi došao sa trećim mišljenjem i jedno i drugo bi mišljenje osudio kao pogrešnim. I prema tome cijelo taj, cijeli taj period bi bio bez nosioca istine. I mi nakon, nakon 20 stoljeća ili nakon 10 stoljeća ovaj, donosimo sa, dolazimo sa trećim mišljenjem i mi smo nosioci istine, a za svo to vrijeme umet je bio bez, bez nosioca istine. Na isto ovo pitanje se veže kada se ashabi radi Allahom raziđu oko tumačenja ajeta. I jedna grupa ashaba smatra da ajet znači ovo, a druga grupa ashaba smatra da da li je dozvoljeno doći sa trećim tumačenjem ajeta. Isto tako nije dozvoljeno. Pogotovo ako se kaže, ako neko od učenjaka kaže ashabi radijallahu anhum su se podijelili ovoj meseli po pitanju tumačenja određenog ajeta na dva mišljenja i nema, nema trećeg mišljenja. U tom slučaju ako bi neko došao sa trećim mišljenjem, a ovdje ne samo da se dolazi sa trećim mišljenjem u ovome vremenu, nego se potpuno odbacuje, znači danas ljude koji potpuno odbacuju ono od tumačenja sahaba. I kažu mi trebamo Kur'anu pristupiti sa jednog modernog aspekta. Nemojte samo šta je rekao Ibn Abba, šta je rekao Abdullah ibn Mesud. Mi trebamo sad ponovo tumačiti Kur'an. Jer kaže, Kur'an moramo uskladiti današnjim tokovima. Što je sigurno pogrešno. Kad islam učenjaci nije da se dođe sa trećim mišljenjem, a kako je onda sa onima koji odbacuju potpuno ta mišljenja i dolaze sa svojim mišljenjem kao pukom, pukom istinom. Osim u jednom slučaju, znači ako su ashabi radijallahu Allahom protumačili kuranski ajet na, na dva načina, ali nisu ograničili. Nisu ograničili na ta dva značenja i arapski jezik možda sadrži još, još neko od značenja, onda je dozvoljeno da islamski učenja kaže, ashabi su ovaj ajet protumačili međutim arapski jezik sa sobom nosi još neka značenja, ali ne negira značenja koja su ovaj, protumačila ashabi u tom slučaju, islamski učenjaci dozvolili ako, sad, ako arapski jezik nosi sa sobom to, to značenje. Ali bez negiranja ona dva prethodna značenja koja su, s kojima su došli ashabi radijallahu anhu. Isto tako ako su se ashabi Allah Onom razišli na dva mišljenja i ti dolaziš sa pojašnjenjem. Primjer, jedna grupa ashaba je uzela krajnji stav u jednom smjeru, druga grupa ashaba je uzela krajnji stav u drugom smjeru i dolaziš sa spajanjem ta dva stava. Na primjer, grupa učenjaka ashaba smatra da se ne smije jesti meso pri čijem klanju nije spomenuta bismila, bez obzira čovjek zaboravio ili ne zaboravio. To je jedan, je, jedan kraj. Druga, druga grupa ashaba smatra da zaboravio, ne zaboravio, znači bismila nije obaveza. E sad dolazi, dozvoljeno je doći islamski učenjacima i kazati, ovaj, da bismo spojili ova dva mišljenja, smatramo da je bismila obaveza, ali ako je čovjek zaboravi, sa njega spada ta obaveza. Ovdje se nije došlo sa novim i sa trećim mišljenjem, nego se samo pojasnilo i napravio se spoj između niti se negiralo mišljenje ashaba, nego se napravio spoj između ova dva, ova dva mišljenja. U tom slučaju je dozvoljeno. Isto tako, ako ashabi radi Allahom nisu za određeno pitanje naveli određeni dokaz, dozvoljeno je učenjaku poslije njih da samo potvrdi ono što su oni rekli novim dokazima. Nije ni sa čim novim došao, nego samo pojačava ovaj, stav ashaba sa još, sa još novim dokazima do koji, do koje oni nisu dokučili. Jer su ashabi radi Allahom bili ljudi. Prema tome, da konstatujemo poslije smrti ashaba, ako su oni razišli oko određenog pitanja, u tom slučaju nije dozvoljeno doći sa novim mišljenjem po tom pitanju. Sljedeće pitanje jeste pitanje negiranja ižma. Šta je sa onim koji negira, negira konsenzus islamskih učenjaka i kaže da ga ne prihvata? Kaže šehhul islam ibn temije Istina je, odnosno ispravnije mišljenje, da onaj koji negira poznati konsenzus, raširen konsenzus islamskog učinjama, onaj koji ga negira da izlazi iz vjere. Kaže, a ako negira konsenzus koji nije toliko poznat među muslimanima, možda je poznat određenoj skupini ljudi, u tom slučaju zabranio ga je tekfiriti i proglasiti nevjerniku. To je najkraći, najkraći ovaj stav i najkraće pojašnjenje po pitanju onoga koji negira konsenzus islamskih učenjaka. Zatim, zadnja stvar po pitanju konsenzusa jeste, jesu vrste iđma, vrste konsenzusa. Islamski učenjaci su podijelili iđma sa više aspekata. Mi ćemo govoriti o dva aspekta. Prvi aspekt jeste podjela iđma gledajući na sam iđma i osvrćujući se na sam taj konsenzus. Pa kažu da se iđma kao takav dijeli u dvije, dvije vrste. Sa ovog aspekta su podijelili iđma, odnosno konsenzus u dvije vrste. To je ovaj jasni konsenzus ili izjavljeni ili izrečeni konsenzus. To je konsenzus u kome su islamski učenjaci javno rekli da se slažu sa određenim stavom. Pa su svi izašli i rekli ovo je zabranjeno, odnosno ovo je dozvoljeno. To se zove izrečeni ili izjavljeni konsenzus. A druga vrsta konsenzusa sa ovog aspekta jeste prešučeni konsenzus. Da se raširi određeno mišljenje u određenom vremenu, i određena grupa učenjaka ne dadne svoj, svoj stav po tom pitanju, prešuti. Da li se taj konsenzus smatra dokazom? Znamo da je 50 učenjaka ili određena grupa učenjaka dala svoj stav. Međutim, 10 učenjaka nismo čuli šta su rekli. Šute. Nisu dali svoj stav. U tom slučaju, ako se zna, postoje jasne indicije da se oni slažu sa ovim mišljenjem, takav, konsenzus se uzima kao, kao jak i pouzdan dokaz. Međutim, ako postoje indicije i jasni pokazatelji da se oni ne slažu s tim mišljenjem, onda to nije konsenzus, nego se to smatra razilaženjem islamskim učenjacima. Imate dosta primjera kada u, u, u fikskim pitanjima kaže u ovome, u ovom pitanju je dokaz prešutni konsenzus. Kaže, a, ta dvojica ashaba su to uradili, a niko ih nije ukorio što je dokaz da se svi ashabi složili oko toga. Kao što je primjer jučer u spomenutog pitanja, ovaj, kad smo govorili o iznimnom kirajetu, da su Abdullah ibn, uh, Ubej ibn Kabi, Abdullah ibn Mesud pročitali onaj kuranski ajet tri uzastopna dana. Ne prenosi se da je iko da sahaba negirao to, e, taj njihov kirajet, tako da, se, da islamski učenjaci kažu da je ovo konsenzus, prešutni konsenzus koji se uzima kao dokaz i da se uslovljava da ta tri dana za, za iskup, kada se posti za iskup, moraju biti uzastopna. Postoje još neki aspekti podjeli iđma, pa tako sa strane nosioca iđma, iđma se dijeli na iđma ul avam, znači konsenzus običnih ljudi koji radi određenu stvar kroz vijekove, i kažu, i sad dolazi učenjak poslije njih i kaže, složio se ummet, to jest ovaj, kroz vijekove se već radi taj postupak, prema tome to je dokaz da je to dozvoljeno, da je bilo zabranjeno, bar bi neko to negirao. A ovdje vidimo ko se složio, složili su obični ljudi. Primjer, zato ćemo navesti e, za pitanje prodaje nečistog džubreta. Jedan od dokaza kojeg učenjaci hanefijskog meza uzimaju kao dok, e, kojeg uzimaju kao za dozvolu prodavanja i kupovanja nečistog džubreta, na primjer od džubre psa ili svinje ili domaćeg magarca, da bi se pognojilo zemljište, jer oko čistog džubreta nema razilaženja. Znači složili su se da je dozvoljeno prodavati čisto džubre, ali postoji oko nečistog džubreta. I kao dokaz uzimaju iđmaul alam. Kažu da su, da, su da su ljudi kroz vijekove radili to i činili to, prema tome a niko ih nije upozorio na to, to je dokaz da je, da je to dozvoljeno. Druga vrsta jeste ižma'u el hasa, to su znači konsenzus posebnih, a to, to, su oni o kojima cijelo vrijeme govorimo konsenzus islamskih učenjaka, muštehida. Ova prva vrsta konsenzusa se ne uzima kao dokaz. Jer oko iđma u sukuti, oko prešutnog konsenzusa postoji razilaženje, da li je dokaz ili nije dokaz, jer radi se o prešućivanju dijela islamske uleme, a samo da kažemo da je konsenzus običnih ljudi ili masa dokaz u vjeri. S time bismo završili današnje predavanje što se tiče konsenzusa. Nastavit ćemo inša Allah i sutra sa analogijom, odnosno poređenjem, kao šerijatskim dokazom. Zatim ćemo govoriti o nekim izvorima oko kojih se islamski učenjaci razišli. Poslije toga ćemo govoriti o okorištavanju ili na koji način shvatamo Kur'an i sunnet i tekstove koji dolaze u Kur'anu i sunnetu. I na kraju ćemo govoriti o, rekli smo, o uslovima mučtehida i o slijepom slijeđenju. Akulu kao lihada wa astagfirullahi li valakum fastagfiruh. Rekao ovo je da Allah tražim oprost za vas i za sebe, a tražite vi. Sad ako ima nekih pitanja vezani za sam konsenzus, šta, kako? Iđma običnih ljudi, ja sam rekao da postoji kao pojam, ali se ne uzima kao dokaz. On postoji. Ne prihvata se to što oni radi. Na primjer, kao tradicija, slože se ljudi oko nečega i ti rade kroz vijekove i niko, ih niko, im, to ne ospori. Da li se to može i sada se raspravljaju dvojica učenjaka i kaže ja imam kao dokaz tradiciju naroda. Drugi kaže, to se jasno suprotstavlja hadisu lao poslanika. U tom slučaju ovo, ovo ne može biti konsenzus i ne može stati kao punovažan dokaz na, na njegovoj strani. To je ižmaula vam. Nije uslov. Nije uslov da država okupi. Ako se složi islam, ako znači se stvori jedno tijelo kao što postoji, evo imaš primjer, ja ću navesti, danas djeluje jedno tijelo koje se zove Međmaul Fethi, kao pravni institut koji svake godine zasjeda i donosi fetve po, po nekim pitanjima koja su novije karaktera. I taj Međmaul Fithi ovaj, djeluje u Meki, njegovo središte u Meki i on okuplja mučtehide iz cijeloga ummeta i napisali su knjige gdje su sabrane te njihove fetve. S vremena na vrijeme, ako se javi potreba, na primjer, imaš komisiju koja, kojoj dođe, na primjer, dođe joj dojava da, se, da je potrebno na, u, u Tanzaniji da se donese neka fetva. Da je potrebno u, u, u Europi da, da muslimani Europe, ne znam, pate od jednog pitanja i muči ih jedno pitanje, potrebno je da se sazove i onda samo pošalju poruke da dođu muštehidi i onda se raspravlja o tom pitanju. Evo ja ću navesti primjer. Primjer ljudi ehli sunneskog usmjerenja. Dobro, dobro to što ti smatraš, ali... Hmm. Na primjer, nama je, nama je profesor čito ovaj, na času njihovu zajedničku fetvu po pitanju planiranja porodice, na primjer. Fetva koja im je postavljena... Može se postaviti. A i da nema, pazi, a i da nema tog tijela. Ako bi se dogodilo da ovaj deset učenjaka koji su danas nalaze na različitim područjima, primjer trojica u Saudiji, jedan u Jordanu, dvojica u Europi, jedan u Egiptu, i svi imaju isti stav po određenom pitanju. I svi smatraju da je tako, u tom slučaju to se, mi na osnovu onoga što znamo da, da to je ižma i to je konsenzus. Pogotovo ako umet preferira određene islamske učenjake, i stalno ih spominje. Imaš određeni učenjaka koji se spominu na svakom području. I u arapskom svijetu, i, i u, među muslimanima Afrike, i među muslimanima Europe. E, ako se dogodi da onaj čujemo od svih njih, od svih tih poznatih učenjaka, da su dali svoj jedan stav prema određenom pitanju, prema tome to smatra i Na primjer, desi se, raspravlja se da li je muslimanki dozvoljeno da skine hijab ako joj ne daju da, ne znam, uđe u školu. I sada e, dolazi ovaj, e, e, ovaj egipatski Ali Tantavi, nije Ali Tantavi, nije Ali Tantavi, o drugi Tantavi, kako se zove? Ovaj sadašnji, drugi Husein, Husein Tantavi. Izdo je, jes Tantavi izdo je fetvu da se muslimanka u Francuskoj mora pokoravati onaj nosiocima vlasti tamo i da, da mora skinuti maramu. I onda je žestoko reagovanje bilo od, od e, ministra za prosvjetu Saudijske Arabije, od uh, Abdul od Turkija, gdje je on njega napao i gdje, mu je, gdje, gdje, gdje nije dozvolio nikako da... I ako bi sada, znači, e, poznati učenjaci ili sunneta donijeli svoj stav po pitanju da ženi nije dozvoljeno, znači to postaje ižmaom. I u se ne uzima mišljenje ovoga ovaj, Tantavija, jer se nedavno dogodilo da je on na Ezher doveo, to sam čitao informaciju u muštemovu, doveo je židove na Ezher i dozvolio im da obave molitvu u mesjidu. I svi profesori, ne gledajući na njihove manjkavosti, su se pobunili protiv toga i napravili su štrajk na, na samom Ezheru. Nije nikog pitao, doveo i obavili su molitvu u sred Ezherske džamije, ovaj, po, njegovo, po njegovom odobrenju. Hoćemo li tako njegovo mišljenje smatrati razvijenje? Ako to su jasna pitanja. Ali pazi, imaš, ja ti govorim, kad se radi o konsenzusu, imaš, sam međmol Fikhi, sam međmol Fikhi, neće se oko svih pitanja složiti. Imaju pitanja oko koje će se oni složiti, ali imaju pitanja oko koje će se razići. A ja ti govorim kao, onaj, e, oni kao institucija nisu institucija ižma. Nemaju oni pravo sada umetu nature, onaj, svaki stav koji ono nesu kaže ovo je ižma umeta. Nemaju pravo. Jest. A znam, ali ja ti kažem, Elvire, međmol fikhi ti može donijeti stav da je dozvoljeno glasanje. Ali taj međmol fikhi ne, ne sadrži sve islamske učenjake. Može se pojaviti druga grupa učenjaka koja to zabranjuje. Prema tome, samo pitanje izbora nije mesela muđmao aliha. Oni su priznati, ima veliki broj ugledi učenjaka iz svih dijelova. Ali kaže, mi određena pitanja koja će se postaviti pred njih, oko kojih u osnovi postoji razilaženje. On će dati svoj stav, ali neće, neće se sav ume držati toga. Zbog čega? Zbog toga što je u osnovi, u unutar sami njih postoji razilaženje po tom pitanju. Primjer, izbori nije pitanje oko su se složili svi. Jedni kažu da je to korist, jedni kažu da je šteta i tako dalje. Jeste. I mi kao, mi kao ovaj, predstavnici, predstavnici u Bosni mi trebamo sa njima stupiti u kontakt. Vidi, takvo tijelo je postojalo prije raspada hilafeta. Zadnji njihov sastanak je bio 1924. Poslije toga, znači u Egiptu su se sastali 1924. Takvi učenjaci sakupili 1924. u Egiptu. Međutim, pod naredbom Engleske naređeno je tadašnjoj vlasti Turske da razbije taj i od tada se više nikad nisu sastali. Takvo vijeće je postojalo. E sad ja ti kažem, u današnjem vremenu od institucija koje postoje, koje pokušavaju rješavati neka zajednička probleme, jeste na primjer rabita. بخوف ورجاء منك يا مولا كتاب الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله حماك انترنت stranica منبر وحماك أبغي يا إلهي راجعا منك قل هذه سبيلي أدعو Reci, ovo je put moj. Ja pozivam k Allahu, imajući jasne dokaz da ja i svaki onaj koji me slijedi I neka je hvaljen Allah, ja njemu nikoga ne smatram ravnim. Islamska internet stranica Minber في الربا أولاح فجر كلما فتح زهر أو سراب ولتكن من Neka među vama bude oni koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati. Oni će šta želi postići. وأولئك هم المفلحون أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد islamska internet stranica Minber.